พระพุทธเจ้าเจ็ดสิบเจ็ดโกดตรัสไว้ว่าพึงทำประโยชน์ที่ดี ไม่พึงทำประโยชน์ที่ไม่ดี พึงนำมาซึ่งกลิ่นรสแห่งธรรมะที่ดี ไม่นำมาซึ่งธรรมะที่ไม่ดี พึงน้อมนำมาซึ่งจิตที่ดี ไม่น้อมนำมาซึ่งจิตใจร้าย พึงสมาคมกับคนดี ไม่พึงสมาคมกับคนไม่ดี พึงทำกายให้เป็นกายดี ไม่ทำกายให้เป็นกายร้าย พึงนำมาแต่การกระทำที่เป็นฝ่ายดี ไม่นำมาซึ่งการกระทำไม่ดี พึงหลับฝันเห็นแต่สิ่งที่ดี ไม่พึงหลับฝันร้าย พึงเห็นอดีตนิมิตที่ดี ไม่พึงเห็นออดีตนิมิตที่ไม่ดี ต้นไม้ที่ตายแล้วสามารถฟื้นคืนมาได้ ต้นไม้ที่ยังเป็นอยู่ ก็ทำให้เจริญงอกงาม สามารถกำจัดความมืดให้เข้าถึงความสว่างได้ เป็นบทสอนที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเจ็ดสิบเจ็ดโกดโหเจ็ดสิบเจ็ดโกดเท่าไหร่พระเจ้ากี่กับกี่กันมาแล้วกี่อสงไขยกับกันมาแล้วพระพุทธเจ้าทั้งหลายเจ็ดสิบเจ็ดโกด พุทธเจ้าตรัสไว้เหมือนกันหมดนะเช้าฉันเสร็จเราก็มาเลยแหละพอดีฉันเสร็จเขาถึงจะมีการสวดกันอะไร เราไม่อยู่สวดแหละฉันเสร็จมาเลยโอ้บินบาทตามหลวงปู่นะรอบ จดีย์นะเช้ากว่าจะรอบมันได้อยู่สวดเขาเนี่ยมันให้ไปสวดนะ่ะพอดีได้ไปกราบหลวงปู่ได้ ทำบุญกับหลวงปู่เอาของไปถวายเอาเชือกไปถวายด้วยหมื่นหนึ่งเขารู้ว่าเราไม่อยู่เขาก็เลยรีบเอา เอาเช็คมาถวายเอาของมาถวาย ตอนคำไม่มีอะไร ตอนคำไม่ได้ไปเข้าร่วมพิธีอะไรเขาตอนคำก็สวดไปจนถึงตีสามกันสวดเจ็ดตำนาน สวดมหาสมัย สวดอะไรไม่รู้สวดอาทิตย์อนัตด้วยหรือเปล่าไม่รู้สวดเจ็ดตำนาน สวดมหาสมัยสวดใจสวดสยะสยะก็แล้วตีสามเราก็ไม่หลับเหมือนกันเลยแล้วก็นั่งภาวนาแข่งกับเสียงเสียงเสียงมันดังพอดนั่งภาวนาแข่งกับเสียง เขาหยุดเสียงแล้วเราก็ ยังไม่หลับอีก เลยภาวนาสบาย เพลินไปเลยหลวงปู่ประสาน สุมโนท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเด้ ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเช้านี่ก่อนก่อนฉัน ก่อนให้พร ก่อนให้พรตอนฉัน เขาให้เพื่อนปรารบเห็นแขกคนไปเยอะ โอ้ไม่ได้พูดไม่ได้เลยไม่ได้พูดมันจะอกมันจะแตกมันจะระเบิดเราพูดพูดนิ่มๆนะบอกว่าเพิ่นสร้างบารมีเกิดมาชาตินี้เพิ่นสร้างบารมีสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้า ยุคสมัยที่เพิ่นมาอุบัติเนี่ย คนที่มาในศาสนาของท่าน เนี่ย จะมีแต่คนงามๆ คนคิ้วคือเทไม่เอา เอาแต่คนงามๆนะเอาแต่คนงามๆ ตั้งความปรารถนาเด้พุทธเจ้าท่านตั้งความปรารถนาเป็นของท่านเด้นะไม่ไม่ได้ยิน ใครเนาะลูกศิษย์ลูกศิษย์กับอาจารย์เนี่ย นะ ที่ลืมชักลืมลืมไปแล้ว เรื่องว่าลูกศิษย์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า อาจารย์ใช้ลูกศิษย์นี่พอลูกศิษย์ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าปุ๊บปั๊บ อาจารย์เนี่ยครับตั้งท่าให้ความสำคัญลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์เดินก่อนนะ โอ้ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่เด้จิตใจยิ่งใหญ่เนี่ยเราแล้วไปได้ที่ไหน ไปไม่ได้ ใจแข็งยิ่งกว่าเพชรดูแต่ระยะเวลาเนิ่นนานเท่าไหร่ก็จะก็จะเต็มสร้างบารมีก็จะเต็ม ดูที่ท่านพูดเอาไว้เสียสงไขยแสนมหากับไอเราแต่กับหนึ่งกับหนึ่งนี่ก็โหดูแต่กับหนึ่งพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เนี่ยยังไม่หมดเนี่ยยังไม่หมดกับ เนี่ยนานเท่าไหร่เนิ่นนานเท่าไหร่ด้วยเหตุระยะเวลาเนิ่นนานเนี่ยท่านที่ท่านท่านตั้งความปรารถนามาแล้ว ท่านก็เปลี่ยน ขอเปลี่ยนขอเลิกคำอธิษฐาน ตั้งความปรารถนาเป็นพุทธะกลับมาเป็นสาวกธรรมดาธรรมดาพอจะได้เล็ดลอดไปได้อย่างรวดเร็วเนี่ยพวกเนี่ยพวกพวกที่เปลี่ยนใจมาอย่างเงี้ยมีภูมิติดตัว มีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญา มีอะไรอะไร เพราะคุณสมบัติเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าท่านต้องมีสำหรับทรมาน ทรมานภาษาวกสาวกเดินเดินท่านจะทรมาน ทรมาน พวกมิจฉาทิฏฐิ ให้กลับเนื้อกลับตัวมาเป็นสาวกของท่าน ตั้งความปรารถนาใหญ่ใหญ่มาก พุทธภูมิพุทธภูมิภูมิพุทธาน โอ้ต้องสร้างบารมีพูดถึงทานอย่างเดียวก็ทานบารมี ให้ทานสิ่งที่เลวที่สุดจนเลิศที่สุดทานอุปวารมี ทานอวัยวะเป็นทาน เสียสละดวงตาเนี่ย ให้อวัยวะเป็นฐาน ถ้าเป็นอย่างหมอ สมัยทุกวันนี้ก็คือ เสียสละ ส่วนนั้นให้เสียสละส่วนนี้ให้ เสียสละไตให้ข้างหนึ่งเนี้ย เสียสละชีวิตเป็นฐาน พระมัตตบารมีขั้นทาน มีบารมี อุปบารมีปรมัตบารมี ถือว่าให้ทานอย่างยิ่งศีลบารมีศีลอุปบารมี อืม ศีลบารรมีรักษาศีลไม่เต็มร้อยศีลอุปบารมีรักษาศีลไม่ขาดไม่ด่างให้ทะลุศีลอุปบัติปรมัตถบารมี รักษาศีลยิ่งกว่าชีวิต รักษาศีลทานศีลเนคขมะการออกบวชแต่การออกบวชเนี่ย สามารถตะล่อมหลอมอย่างอื่นเข้ารวมในในเนคขมะบารมีทั้งหมด เพราะเนคขมะคือการออกบวช บวชไปแล้วให้ทานก็ได้ รักษาศีลก็ได้ เนคขมะก็ได้ปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเบขาได้ทั้งหมด การออกบวชเนี่ยเป็นการ สร้างบารมีได้ทุกอย่างทุกเรื่อง ได้ทุกอย่างทุกเรื่องนี่ธรรมบารมีปัญญาปัญญาบารมีโอ้โหปัญญาเนี่ยพูดถึงสว่าง สว่างส่องเห็นทะลุปร่โปรงหมดพูดถึงปัญญาท่านที่มีที่ท่านมีปัญญาสัพพัญยุตยานยานก็คือยอดของปัญญาญาน เพียงแต่กำหนดใจใส่แลยโรกำหนดใจใส่ก็บโรอดีตังสยาน อดีตเป็นยังไงมาเป็นไง ปัจจุบันนังสยานอะไรจะเกิดขึ้น ในขณะปัจจุบันอนาคตังสยาน ทายไว้ล่วงหน้าทายไว้ล่วงหน้า เหมือนอย่างพระพุทธทีปังกรทายสุเมธดาบท อดีตพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย จากนี้ไปเท่านั้นกลับ เท่านั้นกลับเท่านั้นกลับ เธอจะได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธะชื่อพระพุทธโคดมเนี่ยเพียงแต่เราลึกไปเเมือเมื่อเราส่องไปไกลไกลไกลออกไปไกลออกไปไกลออกไปไกลออกไปแล้วท่านส่องด้วยยานทำอะไม่ได้เนิ่นนานอะไร มันก็มาโผล่ขึ้นทันทีอนาคตใกล้ไกลเท่าไหร่รู้หมดปัญญา เรามาดูท่านมีปัญญากับ มาดูที่พวกเราไม่มีปัญญา ต่างกันขนาดไหนนะสมมติเราเอาทำเลขใช่ไหมทำเลข กับคนที่เขา มีปัญญา เขาชำนาญเขา มีปัญญาป๊บป๊บป๊บป๊บป๊อป๊บเขาได้วิธีแล้ว เขาได้วิธีทำแล้วป๊บป๊บป๊บป๊บทำเสร็จแล้วเขาทำเสร็จแล้วไอเราอ่านโจทย์ยังไม่ออก ไม่รู้จะทำด้วยวิธีบวกวิธีลบทำยังไม่ออกคิดยังไม่ออก เขารู้วิธีว่าทำด้วยวิธีนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ทำเสร็จแล้วกลับไปเราคิดยังไม่ออก เราดูสิปัญญามันต่างกันขนาดไหน ปัญญา ปัญญาความฉลาด จะเรียกว่าฉลาดหรือจะเรียกว่าปัญญาหรือจะเรียกว่าความรอบรู้ จะเรียกว่าอะไรมันก็ถูกทั้งหมดนะมันจะมีปัญญา เดี๋ยวนี้พวกเราอับจนปัญญาปัญญามันก่อให้เกิดคุณก่อให้เกิดโทษได้ ขาดปัญญาก่อให้เกิดโทษ มีปัญญาก่อให้เกิดคุณ มีแต่คุณมีแต่คุณ แค่ความขยันกับความขี้เกียจแค่นี้มันต้องเกี่ยวข้องกับปัญญา ผู้ที่เขามีปัญญาเขามองทะลุปลุกโปร่ง มองทะลุปลุกโปรงอ๋อ อันนี้เป็นเหตุเพื่ออย่างนั้นเพื่ออย่างนั้นประโยชน์ที่จะได้มาเป็นงั้นเป็นงั้นเป็นงั้นเป็นงันมองเห็น มองเห็นผลทะลุปลุกโปรงทำให้เกิดความขยันมันเพียนขึ้นมาเพื่อจะได้บรรลุเป้าตามที่มองทะลุไปนะั้นนี่คือปัญญา ทำให้คนคนนั้น ขยันขันแข็งไม่ขี้เกียจไม่ขี้ค้านตรงกันข้ามโง่มองไม่ฉลุไม่เห็นผล เกิดผล ประโยชน์อะไรในสุดง่วงเหงาหานอนกันนอนท่านนั้นก่อนแล้วก็นินกินแล้วก็นอนนั่นตนะมันไม่มีปัญญาพอที่จะมองให้เกิดความอยาก อยากได้ อยากดีอยากเป็นตามสติปัญญาที่มันมองไป มันมองไม่ออก มองไม่ทะลุมองเหตุไม่ตรงกับผล มองมองผลไม่ตรงกับเหตุมองเหตุไม่ออก มองผลไม่ออก มองพฤติกรรมมาทำไปอย่างนี้ ผลตามมาจะคืออะไรจะเป็นอะไรมองไม่ออกมองไม่ออก ขาดปัญญาอย่างเดียวด้วยเหตุที่ขาดปัญญาอย่างเดียวศรัทธามันก็เกิดไม่ได้ เพราะมันมองไม่เห็นผลมันยังนั่งภาวนามูนั่งไปทำไมเสียเวลา ไปเดินเล่น ไปคุยกันไปสูบบุหรี่สนุกกว่าเนี่ยมันก็ทำให้ขาดศรัทธา มันมองไม่เห็นผลไม่ทะลุไปหาผล มันก็เลยไม่ไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาทำใช้ไอ้คนอื่น เขามองทะลุเนี่ยโอ้ยตัวเป็นเกลียวทำตั้งอกตั้งใจทำเพราะยิ่งทำก็ยิ่งได้ ยิ่งทำก็ยิ่งได้ ยิ่งทำก็คือยิ่งลงทุน ลงทุนสร้างเหตุ ยิ่งทำก็ยิ่งลงทุนสร้างเหตุ ยิ่งทำก็ยิ่งลงทุนสร้างเหตุ กับที่เราไม่ได้สร้างเหตุอะไรเลยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น ็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนี่สะท้อนมาที่พวกเราทั้งหมดเรื่องของปัญญาอย่างเดียวเรื่องเดียวเนี่ยพระยวิธีการยังไงบ้างที่จะทำให้เราเกิดปัญญาพระเจ้าท่านวางวางแนวเอาไว้แต่ล่อมล้อมมานิ่งให้มันหยุดนิ่งซะก่อนเนี่ย สมถะเห็นไหมปลุกสติขึ้นมา ปลุกสัมผัสัญญะขึ้นมา ปลุกให้ผู้รู้มันตื่น เพราะปัญญามจะเกิดจะเกิดจากผู้รู้นั่นแหละเกิดจากใจนั่นแหละเกิดจากสติความระลึก คือกิริยาของใจของผู้รู้นั่นแหละเกิดสัมปชัญญะ เกิดความรู้สึกเนื้อรู้สึกตัว เนี่ย เกิดขึ้น คุณสมบัติของใจ คุณสมบัติของผู้รู้มันเกิดขึ้น อืม นอกจากนั้นแล้วท่านให้พลิกแปลงพิจารณาในแง่เหตุแง่ผล ยอดของผลที่เราพยายามดูให้ทะลุแล้วก็ดูไปให้เห็น คือหลักสัจธรรมข้อใหญ่ ๆ จะเป็นเหตุให้เราเบื่อให้เราหน่าย นี่อันนี้เป็นสัมมาสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิ เห็นทุกเห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคนี่คือหลักใหญ่ ๆ ที่จะให้เราเห็น ให้เราดูเห็น วิธีการทำให้เกิดปัญญาของพระพุทธเจ้าหยุดจิตให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียว จิตที่ปล่อย ฟุ้งไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นนึกคิดล่องลอยเรื่อยเปื่อยจดจ่อไม่ได้ ตั้งกำหนดจดกฎเกณฑ์เป็นเป้าหมายไม่ได้ ตั้งโฟกัสว่ามันจะลงไปจุดไหนลงไม่ได้มันกระจายไปหมด มันเลยไม่เห็นชัดเหมือนกับคนตาพร่าตาฝ้า ตาฟางตามัว มองอะไรก็มองไม่เห็นชัด ไม่เห็นบอกเป็นสีแดงสีดำสีเขียว มองไปเห็นใสเห็นทึบ มองเห็นอะไรที่มันชัดเจนมันมองไม่ออกมันมัว มันมืด มันมืดมันมัว มืดมัว มืดมัว แต่ว่ามันสร้างได้มันทำได้ ท่านยังไง เริ่มมาตั้งแต่ศีลศีลมันก็ตล่อมเข้ามา สมาธิก็ตล่อมเข้ามา สมาธินี่คือทำให้ผู้รู้เรารวมตัว รวมตัวมาอยู่ที่จุดเดียว เมื่อรวมตัวมาอยู่จุดเดียว ความสว่างของใจมันก็สว่างแรงพยายามส่องคือสอดส่องคลี่คลายดู ดูพฤติกรรมที่มันทำให้เราหลง พฤติกรรมที่มันชวนให้เราหลง หลงที่กายเนี้ยสงมาที่กาย ทำไมถึงหลงกาย ดังประเด็นขึ้นมาทำไมถึงหลงกาย กิริยายังไง ถึงว่าหลง หลงว่าสวย หลงว่างาม แล้วก็ยึดมาเป็นของเราหลงว่าไม่สวย หลงว่าไม่งาม โอ้ยทุกข์ใจเหลือเกิน ดูมาที่ไรก็ทุกข์ใจเหลือเกิน พราะไม่สวยไม่งามขี้ริ้วขี้เร ไม่สวยไม่งาม แน่ มันไม่ได้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะที่เห็นเป็นอย่างนี้นะมันไม่ใช่ข้อเท็จจริง มันเป็นเป็นข้อผิดเพี้ยนเพี้ยนไปจากความจริง ความจริงที่ท่านดูให้เห็น เป็นความจริงแท้ๆคืออะไรเห็นสักสว่าเห็นไม่ดีไม่ดีใจกับมัน ไม่เสียใจกับมัน เห็นตามที่มันเป็นมันเป็นยังไงก็ให้รู้อย่างนั้น มันเป็นยังไงก็ให้รู้อย่างนั้น โอ้ งาม งามก็รู้ว่างาม แล้วก็จบ ไม่ใช่ ปล่อยมันยืด อยากโกยเข้ามา อยากดึงเข้ามา ถ้าเราปล่อยด้วยความรุ่มหลง นั่นแหละคือความหลง มันดึงเข้ามา ไม่ชอบใจ ไม่ชอบใจ ไม่ชอบใจแล้วมันไม่เฉยนะมันผลักออกไป ดึงมากระทุกผลักออกไปกระทุกเพราะมันเป็นมันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นอยู่อย่างนั้น ไม่ใช่เราทราบตามที่มันมีมันเป็น แล้วก็ยอมรับเท่าที่มันมีเท่าที่มันเป็น เอาก็มันเป็นของมัน มันเป็นอย่างนั้นเอง มันเป็นของมันอย่างนั้นเองเราไปหมาย เนี่ยตัวหมายตัวนี้แหละ มันตัวอัตตาเนี่ย ตัวหมายใจใจที่หมายตัวนี้มันเป็นอัตตาแท้ที่จริงมันหมายไม่ได้ มันบังคับไม่ได้ บังคับให้ให้ชอบใจให้เป็นไปตามใจชอบ บังคับไม่ได้ สวยเหลือเกินดึงเข้ามาได้ แต่มันเป็นผลิตผลของกิเลสนะมันเป็นสมุทัยมันสืบเนื่องต่อมาทำได้อยู่ แต่มันไม่ใช่ผลถูก มันเป็นผลผิด มันเป็นผลมัด มันเป็นผลผูกมัด ที่เรียกว่าสมุทัยสมุทัยมัดให้เกิดทุกเหตุเกิดทุกสมุทัยเหตุ มัดให้เกิดทุกความอยากแล้วมันมัด เป็นเป็นเหตุเป็นต้นต่อมัดให้เกิดทุกผลักออกไปผลักออกไปผลักออกไปมันก็ไม่ไป ดูที่เป็นธรรมแท้ๆที่เป็นสัมมาทิฏฐิแท้ๆมันเป็นยังไงก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นและมันมันเป็นอยู่อย่างนั้น ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของของเรา แล้วก็ไม่ใช่เราเห็น หาตัวาผู้เห็นก็เป็นภาวะอันหนึ่งสิ่งที่ถูกเห็นก็เป็นภาวะอีกอันหนึ่ง เห็นเป็นอะไรก็คือมันมันไม่ใช่เรา เห็นเป็นอะไรก็คือมัน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของของเรา ก็มันเป็นตามที่มันเป็น ดูให้เห็นตามที่มันเป็น มันเป็นยังไงก็ให้รู้อย่างนั้น เป็นยังไงก็ให้รู้อย่างนั้น ไม่ได้ไปกะไปเกณฑ์ว่า โอ้ ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนี้แน่มันจะไปหมายเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของกิเลสหมาย หมายได้ไหม หมายได้ แต่ผลตามมาคือทุกทุกมันไม่ได้เป็นดังใจหมายนะ วยสวยสักทีสิสวยสักทีสิสวยสักทีสิสมุนอย่างดำดำนี่กนมาถูจนถลอกปอกเปิดหมดสวยสักทีสวยสักทีสิแหมแล้วพอมันสวยขึ้นมาแล้วคืออะไรเป็นอะไร เกิดอะไรพอใจชอบใจแน่ชอบใจแล้วมันได้อะไร มันก็เท่าเดิมนั่นแหละ ไอ้เท่าเดิมนี่แหละแต่ว่า ใจมันทุกข์แล้วโทมนัสแล้วโทมนัสแล้วไม่ใช่โสมนัสแล้วโทมนัสแล้วทุกข์ใจแล้ว เนี่ย เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องไปจากปัญญา แล้วก็มันเป็นเป้าใหญ่ที่พวกเราพยายามสอดส่องดูเลย ให้เห็นเนี่ย เดี๋ยวนี้พวกเราอับจนปัญญา เนี่ยทำไงเนี่ยพวกเรา อับจนปัญญาอย่างเดียวมันตีบตันไปหมดนะมองไม่เห็นคุณ ไม่อยากทำมองไม่เห็นคุณ ว่าทำแล้วคืออะไรเป็นอะไร ไม่อยากทำไม่อยากก็คือ ไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาที่จะทำเนี่ยศรัทธาก็เกิดไม่ได้ จะทำก็ไม่ทำไม่ทำแล้วก็พยายามหาเรื่อง หาเรื่องพยายามหาเรื่องหลบพยายามหาเรื่องหลีกเนี่ยในเมื่อเราต้องการผล ผลที่เราจะพึงหวังได้ แต่เรามองไม่เห็นผลทำให้เราขี้เกียจขี้คร้าน ไม่สร้างเหตุไม่ทำเหตุ ผลที่ตามมาก็ไม่มีแห้งผาดคนที่เขาตั้งอกตั้งใจทำตัวเป็นเกลียวเขามองเห็นเหตุ เป็นไปเพื่อผลอันนี้เป็นไปเพื่อผลอันนี้ผลอันนี้ผลนี้ขยันหมั่นเพียรตั้งอกตั้งใจทำพอใจทำ ชันทะวิริยะจิตตพิมังสาอิทธิบาทมาตรงนี้ศรัทธาเชื่อตามที่เรามองเห็นว่าจะต้องประสบผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตามมาทำให้เราอุตสาห์พยายามตั้งอกตั้งใจ ทั้งอดทั้งทน ทั้งทำคอยได้ คอยได้คอยบรรลุเหมือนอย่างพุทธเจ้าท่านมองทะลุสร้างบารมี ถ้าทะลุไปแล้วเนี่ยถ้าทะลุไปแล้วหนูจะได้รับความอัศจรรย์ขนาดไหน กับตัวเองด้วยกับคนอื่นกับสัตว์อื่นพ้นทุกพ้นโทษไปมากน้อยเท่าไหร่เห็นความอัศจรรย์เพราะฉะนั้นขอยได้ขอยได้ขอยได้ขอยได้ ต้องเสียไว้วะก็ยอม ต้องสละกระทั่งชีวิตก็ต้องยอม ถึงขั้นสละชีวิตนะ ขอให้ได้ ทำไงยากเข็นขนาดไหนก็ตาม สิ่งเหล่านั้นไม่เหลือวิสัย กลายเป็นของเล็กน้อย นี่คือมองทะลุไปเห็นคุณ อะไรทำให้มองทะลุไปเห็นคุณก็ปัญญานี่แหละ ปัญญาตัวเดียวนี่แหละ ปัญญาเป็นแสงสว่างของโลก ปัญญาโลกัสมิปัญญาโลกัสมิงปัจโชโตปัญญาแสงเป็นแสงสว่างของโลกกลายเป็นดวงแก้วของคน ปัญญานรานังรัตนัง ปัญญาเป็นรัตนะของหนอริชน เป็นรัตนะ เป็นของที่ยกขึ้นให้สูงขึ้น เป็นรัตนะคือแก้ว เป็นของที่มีค่าที่เรายกขึ้นเพชรดีมณีแดง มรกตบุตรราคำกอเมนเอก นินลการ เพทายไพฑูรอะไรเนี่ย พวก พวกรัตนะทั้งหลายเนี่ย รู้จักแต่ชื่อมันตัวมันไม่รู้จักหรอกรู้จักแต่ชื่อมันไพฑูรย์คืออะไรเป็นอะไรไม่รู้จักมรกตเออมรกตเขียวเพอจะรู้จักแก้วมณีมณีมันไม่ใช่จะมีสีเดียวอ่ะมีหลายสี เหมือนเพชรเพชรดีมณีแดง มณีเนี่ยสีแดงแล้วมณีมณีมันสีอะไร แก้วมณีแก้วมณีนะมันสีอะไร เหมือนอย่างที่ว่าพระราชาเอาแก้วไปให้นายช่างเจียรนายแก้วมณีแก้วมณีเป็นแก้ววิเศษเป็นแก้วอัศจรรย์เป็นแก้วที่มีราคา ปัญญาจึงเปรียบเสมือนแก้ว รัตนะแปลว่าแก้ว เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ท่านใช้คำว่า รัตนะไตร รัตนะไตรแก้วสามแก้วสามประการ ไตรแปลว่าสามรัตนะแปลว่าแก้ว แก้วสามประการอันนี้พวกเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กๆแก้วสามประการ แก้วสามดวงเนี่ยพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นแก้วสามประการ แก้วสามประการพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นแก้ว เป็นแก้วยังไง เป็นแก้วของผู้มีปัญญา มองเห็น มองเห็นความบริสุทธิ์พ้นทุกพ้นโทษนั่น ความพ้นทุกพ้นโทษที่ใจ ใจบริสุทธิ์พ้นทุกพ้นโทษ พุทธะ ผู้ตื่น ผู้รู้ ผู้เบิกบาน ผู้บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ที่คุณ ปัญญาคุณกรุณาทิคุณ พระธรรมก็คือคำสอนเนี่ยรู้ได้ด้วยอะไร ปัญญาทำให้องค์ท่านเองทะลุทะลวงออกจากกรงข่ายกรงขังได้เอามาสอนคนอื่นคนอื่น ก็ทะลุทะลวงไปได้ทำลายตัวมืดบอด ตัวฝ้าบังสติบังปัญญาในหัวใจของตัวเอง มันเป็นวิธีการที่ทำให้เกิดปัญญาได้อย่างรวดเร็วทะลุปุโปร่งแน่วิธีของสมถะของวิปัสสนานั้นพวกเราอยู่บนเส้นทางอันนี้ แต่พวกเราบางทีก็สักแต่ว่าทำไปทำขี้เกียจที่คลานทำเนี่ยทำไม่อยากทำทำสักแต่ว่าทำมันเกิดอะไรมันได้อะไร เราดูอะถึงการถึงคราวที่เรามาเข้า อบรมเนี้ยมันแทนที่จะเกิดความกระยิมยิ้ม ย่อง โอ้ยเหมือนกับลากอะไรลงน้ำนั่นนะลากอะไร ลากที่จมเปล่ามันมีกระจิตกระใจ กระยิมยิ้ม ย่องในหัวใจไหม ถึงแล้วถึงแล้วเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมอะไรต่ออะไรทำให้เกิดได้ไหม ไม่งั้นเราจะหวังอะไรเราจะได้อะไรไม่ได้ดังนักเข้าข้อปฏิบัติที่ท่านให้ทำกิ๊กอย่าขี้ข้านีกกี่อย่างกันอีก เราดูแล้วจะได้อะไรมีอะไรหมอกเอาอะไรมาหมอกกิเลสมันให้อะไรลุดลอดลุดลอดออกมาจากกรงขังของมันบ้างให้ เรามามองเห็นคุณเห็นประโยชน์อะไรบ้าง เหตุ ทำด้วยความมุ่งมั่น อุตสาห์พยายามข้อวัดที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นเครื่องมาฝึกมาปรือ ต้องอดต้องทน ต้องขยัน ไม่ใช่ไม่อดไม่ทนขี้เกียจขี้คลานพอความเห็นแก่ตัวมันแทรกเข้ามาแล้วก็ขี้เกียจขี้คลานเนี่ยโอ้ย ทำทำไมคนอื่นไม่เห็นทำเห็นมีใครมา เราทำคนเดียวเรื่องอะไรแน่ มันไม่ใช่เรื่องกิจทำนั้นนะมันเป็นเรื่องกิเลสทำไมไม่เคยยิ้มยิ้มย่องอันนี้คือข้อวัดของเราแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทำทำให้ละเอียดเข้าทำให้ประณีต เข้าทำให้บรรจงเข้าทำให้มากๆ เข้าทำพร้อมกับข้อปฏิบัติ เพราะอันนี้มันเป็นข้อปฏิบัติของเรา เรามองไม่เห็น เราขาดปัญญาทำไมเราจะมีปัญญา เราไม่ฮึดสู้ เราไม่ฝืนสู้ให้ได้ตายชิ้นเปล่า ใครจะบอกเรา ใครจะตามพร่ำสอนเรา ใครจะปลุกให้เราตื่น ถ้าเราไม่เอาสติสัมปชัญญะของเรา ปลุกเราให้ตื่นเอาความเพียรของเราปลุกให้ตื่น ลุกเท่าไรก็ไม่ตื่นปลุกเท่าไรก็ไม่ตื่นปลุกเท่าไรก็ไม่ตื่น อย่าทิ้งร่องรอย คือวิธีการที่ท่านพาทำตั้งใจรักษาสิ่งตั้งใจ เด็ดเดียว เด็ดขาดจริงจังด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเอาเป็นเอาตายกับศีลแท้ๆไม่ถึงขั้นนั้นนะสักจะว่าเท่านั้นแหละ รักษาได้อยู่ รักษาไอ้กล้วยๆแบบไม่ต้องอดต้องทนต้องฝืนนั่นแหละเวลาไอ้ที่ อดไม่ได้ทนไม่ได้ฝืนไม่ได้ทูมันไม่ได้แล้ว มันลากไปแล้วเสร็จกูอีกแล้ว มันหัวร่า เราะร่าเสร็จกูอีกแล้วเสร็จกูอีกแล้ว มันหัวเราะร่ามีอะไรไปยับยั้งมัน ไม่มี ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีพลัง ไม่มีกำลัง เราพิจารณาแล้วเราเป็นเหตุเครียดแค้นให้กับ ความไม่ฉลาดของเรา กับความโง่ของเราเนี่ยครูบาอาจารย์บางองค์ท่านสอนเนี่ยท่านยอมรับเลยนะว่าท่านดีได้ เพราะคำด่าคำดุคำด่า มันเหมือนกับหวดแรงเหมือนกับคกที่ถูกฟาดแรงๆ จางจะออก บางทีสติปัญญาของเรา ไม่ถูกหวดแรงๆสติปัญญามันไม่ออก มันไม่มีการฮึดสู้ เห็นไหมเห็นอึ่งไหมเราไปพอเราไปแตะมันปั๊บเนี่ยป่องป่องป่องป่องป่องป่องจนป่องจนตั้งตัวไม่ได้เนี่ยกลิ้งเคยเห็นไหมอึงนั่นคือมันสู้ใช่ไหม สู้ขังคอกก็เหมือนกันนะขังคอกนะถูกเคาะถูกทุบถูกตีเนี่ยย่างออก ออกสู้นั่นน่ะถ้าถึงขั้นนั้นแหละ สู้ ออกแล้วยางแล้วยางออกแล้วสู้ พูดเป็นข้อคิดสำหรับพวกเรา ให้รู้จริตนิสัยของตัวเอง ให้รู้จักเสียดายเวลาเวลา ให้รู้จักเสียดายข้อวัดที่เราต้องเสียไป น่าเสียดาย น่าเสียดาย น่าเสียดายข้อวัดเหล่านี้ท่านให้เราทำทำไมไม่มีอะไรทำหรือไปเดินเขี่ยใบไม้เดินปัดใบไม้ไม่เห็นได้อะไรขาดปัญญาไม่มีปัญญาดูถ้าเราดูไปในใจของเราเราจะเห็น ข้างหน้าเราเนี่ยรกรกรกกวาดกวาดกวาดกวาดกวาดสะอาดสะอาดดูไปที่ใจมันเห็น ความสะอาดเป็นหลักของปราดของบัณฑิต เป็นวัฒนธรรมของปราดของบัณฑิต ความรกอะไรมันพายรกงอมืองอตีนขี้เกียจขี้ครานดูให้ออกดูให้ทลุ มันทำให้ภาวะแวดล้อมเราเนี่ยเศร้ามอง ไม่น่าดู ไม่น่าชื่นชมไม่น่ายินดีสกปรกไม่มีระเบียบ เราดูเอาเถอะ แต่เวลาไปเห็นที่สะอาดสะอาดไปเห็นที่เป็นระเบียบระเบียบมันชอบอยู่นะแน่มันรู้จักอยู่ แต่มันขี้เกียจทำเอา เนี่ยการที่เราตั้งอกตั้งใจปากัดตีนถีบ มุกมานะมุ่งมั่นเพื่อความอุตสาห์พยายาม จะทำให้ได้จะทำให้ได้ จะทำจะทำจะเอาจะเอาจะชนะ คนที่มองเห็นเป็นเรื่องได้เปรียบเสียเปรียบขาดปัญญาแท้ที่จริงคนอยู่เฉยๆจะได้อะไร คนอยู่เฉยๆไม่ได้ทำเหตุจะได้อะไร มือเปล่า คนที่ทำอะไรไม่หยุดไม่หย่อนนั่นแหละนั่นคือคนทำเหตุคือคนสร้างเหตุ แต่ต้องเป็นเหตุที่ถูกต้องดีงามไม่ใช่เหตุตามใจชอบ ซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยที่มันมาแทรกในหัวใจของเราไม่ใช่แต่เหตุแบบนั้นเราขาดทุน เหตุแบบนั้นเราขาดทุน เราคิดอย่างนี้แล้ว เราแทบไม่ต้องใช้คำว่า เอ้ยเราเสียสละ เราเสียสละแทบไม่ต้องคิดถึงคำนี้เลยแหละ มันหักเริ่มใสมันหักศรัทธา มันหักอยากได้ อยากเป็น อยากมีมันไม่ไปอ่อนข้ออ่อนมืออ่อนตีนอ่อนจิตอ่อนใจมันไม่มีแหละมันมีแต่จะอยากทำมองเห็นเหตุ เพราะเหตุนี่เป็นไปเพื่อผล เราจะดูจะท่องหนังสือก็เหมือนกัน สมมติอย่างวันนี้เราไม่ท่องคำเดียวก็ไม่ได้ สมมติเราตั้งใจท่องปั๊บเช้ากลางวันค่ำมันก็ได้ มองเห็นว่าเราได้เราจำได้ การท่องเป็นการใช้จิต การสาธยายการสวด เหมือนอย่างที่พวกเราสวด มันเป็นการใช้จิต เอาจิตมาใช้เกิดประโยชน์ใช้นึกใช้คิดเกิดประโยชน์แล้วก็คิดเป็นธรรมพิดคิดแบบธรรมท่านเรียบเรียงมาแล้ว เป็นระเบียบมาแล้ว ไม่ได้ไปคิด ไปนึกเลื่อยเปื่อยเหมือนกิเลสมันพาคิด กิเลสพาคิดเนี่ยยุ่งอย่างวุ่นวายเหมือนอะไรเหมือนรากไม้ไผ่ ไปดูรากไม้ไผ่ด้วย เสียงอะไรใครแขกมาใครมาทำไงเราจะได้ปัญญาทำไมเราจะมีปัญญา ขาดปัญญาตัวเดียวเนี่ยโอ้ยงอมืองอตีนขี้เกียจขี้คร้าน เอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวเพราะอัตตามันโต เสียดายแรงเสียดายอะไรต่ออะไร เพราะมองไม่เห็นผล ข้อวัดทั้งหลายนั้นเราทำเอาเอง ไม่ใช่ทำให้ใครทำเอาเอง ใรบกพร่องก็บกพร่องเอง เสียหายเอง ขาดผลรายได้เองทำเอาเอง ไม่ใช่ทำให้ใคร อย่าไปคิดอย่าไปคิดว่าทำให้ หัวหน้า อย่าไปคิดอ่ะไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นปล่อยได้แล้นเอง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นผลพลอยได้ ชื่อเสียง เกียรติกิตติศัพท์กระจรไป เป็นผลพลอยได้พลอยได้ทุกคน ทั่วทำทำไม่กี่คนเนี่ย แต่ผลรายได้ มันพลอยได้ทุกคนมันพลอยได้ทุกคน แต่คนคนคนพลอยได้ได้ได้ คำสรรเสริญแต่ว่าผลงานไม่ใช่ของเรา เป็นของเขา เขาเป็นคนทำผลรายได้เป็นของเขา คือเป็นของคนทำนั่นแหละถ้าเรามองทะลุอย่างเงี้ยมันก็อยากทำเริ่มใช้ศรัทธา อยากทำไม่อยากขาดเสียดายเวลา เวลาไม่ใช่ลงไปเฉยย อายุไขมันก็ล่วงไปลงไปเห็นไหมจากยี่สิบมันก็เป็นสามสิบได้ จากสามสิบปีมันก็เป็นสี่สิบปีได้ เป็นห้าสิบปีเป็นหกสิบปี เป็นเจ็ดสิบปีก็ดูที่นี่ มันก็เป็นเจ็ดสิบปีได้ มันไม่ใช่เสียเวลาไปเฉยๆที่เราว่าล่วงการมันก็ผ่านไวไว วายก็คือมันเสื่อมลงวายะวายะ แปลว่าความเสื่อมวายนั่นคือความเสื่อมนะ เสื่อมไปสิ้นไป ขยะวายะ ขยะคือสิ้นไปวายะเสื่อมไป ขยะวายะธรรมมา สังขาราสังขารทั้งหลาย เสื่อมไปสิ้นไป ไม่เคยอยู่เท่าเดิม มันเสื่อมไปมันสิ้นไป เสื่อมจากสภาพเดิม สิ้นจากสภาพเดิม หากอยู่ในวัยเจริญก็เจริญไปหากอยู่ในวัยเสื่อมก็เสื่อมเข้าเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงมันก็มีแค่นี้เองมีเจริญกับเสื่อมชีวิตของต้นไม้ ชีวิตของคน วัยของคนวัยของต้นไม้วัยของสัตว์ มันก็มันก็มีช่วงเจริญขึ้นหลังมันก็มีช่วงเสื่อมลงพยายามคิดพยายามทำ พยายามสร้างปัญญาพยายามสร้างปัญญา อย่าพยายามสร้างปัญหาถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นเรื่องของปัญหาทั้งนั้น ปัญหามันเกิดเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย มันทำให้ทุกอย่างผิดรูปผิดร่างผิดระบบระเบียบไปรวดเร็วเสียหาย ผู้สร้างก็เสียหาย นอกจากส่วนใหญ่เสียหายแล้วก็ส่วนตัวเสียหายหนักกว่า เพราะเป็นคนทำเหตุ ผู้ทำเหตุนั่นแหละ เป็นผู้เสียหายบทจดจ่อใจเย็นพิจารณาทำไงเราจะได้ปัญญาทำไมเราจึงไม่ขยันทำไมเราจึงมองไม่ทะลุทำไมเราจึงขี้เกียจขี้ข้าน นึกให้มากคิดให้มากเพื่อประเทืองปัญญา จากนั้นเราก็ใช้หลักสมถะสงบหยุดคิดหยุดเพื่ออะไรหยุดเพื่อรู้หยุดเพื่อรวมพลังของผู้รู้ เหมือนกับเรารวมโฟกัสมันแรงขนาดไหน ขนาดแสงอาทิตย์ยัง ใส่ผ่านกระจกรวมจุดโฟกัสเผากระดาษไหมนั่นคือรวม แต่ถ้ามันไม่รวมมันรวมไม่ได้มันกระจาย เท่าไหร่มันจะไหมไม่ไหมเราต้องการแทงสิ่งเล็ก ๆ เนี่ยถ้าไม่แหลมเหมือนปลายเข็มจะไปแทงเข้า แทงไม่เข้า ทู่ๆ ไป จะไปแทงอะไรเข้า แทงไม่ฉลุ รวมพลังพุทธเจ้าท่านจึงให้จุดมันซะก่อน พลังก็คือใจผู้รู้นั่นแหละพลังคือผู้รู้ ผู้รู้นี่แหละพลังมันมาจากผู้รู้พลังสติพลังปัญญาก็คือพลังของผู้รู้หยุดนิ่งรวมพลังพอมันนิ่งมันก็มีพลังมีกำลัง หลงตาท่านว่าเหมือนกับน้ำมันไหลลงช่องเดียวมันแรง ลอมไหลสาดกระสานซ่านเซนไปเนี่ย มันไม่มีแรง แรงขนาดไหน เห็นไหมเห็นกับทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยกระแสน้ำเห็นไหมมันลงไปปั่น ได้ไฟใช้ ได้ไฟใช้ทั่วประเทศทั่วโลกเห็นไหมปั่นไฟ ปั่นน้ำ เอาน้ำ พลังงานน้ำ มันเป็นช่องเลยเนาะมันไปหมุน จนร้อนเป็นไฟ ออกมาเป็นไฟใช้อย่างเงี้ยนี้รวมพลังแล้วมันมีแรงรวมพลัง ใจคนเดียว รวมพลังหลายใจ หลายใจมารวมพลังทำกิจส่วนรวม เนี่ยมีแรงมีพลัง มีกำลัง ลองไม่สามัคคีกันลองดู ผู้หนึ่งมาบ้าง ผู้หนึ่งไม่มาบ้างอาไนนึกขี้เกียจตื่มแล้วนะต่างคนต่างไม่ทำแล้วทีนี้เกิดความเสื่อม เราควรจะอยู่บนความเจริญ ไม่ควรอยู่บนยืนอยู่บนความเสื่อม ไม่ใช่เสื่อมใครเสื่อมเรา ไม่ใช่เสื่อมใครเสื่อมเรา ปัญญาคือความฉลาดสัมมาปัญญาเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ปัญญาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้เนี่ย เป็นไปเพื่อสัมมาปัญญา รู้กลอุบายของกิเลสที่มันแทรกมา ให้เป็นมิจฉาปัญญามันมีอยู่ มันเป็นความฉลาดของกิเลส มันไม่ใช่ความฉลาดของธรรมพูดได้อะไรได้ คิดได้ทำอะไรทำได้หมด เหมือนสัมมาปัญญา คนมีปัญญาโดยชอบนั่นแหละ แต่มันเป็นมิจฉาปัญญา กลายเป็นเรื่องผูกมัดตัวเองทั้งหมด เป็นสมุทยัยทุกโทษทั้งหลายทั้งปวงตามมาสำคัญที่สุด เอาละวันนี้เอาเท่านี้ละพอท่านแซมคือไม่เห็นหลายวันแล้ว หายหมดแล้ว ไม่หายเหรอ มันไปไหนไม่หายแล้วยานะให้ไปกินอ่ะเป็นไงกินไหม กินจนหมด ยังไม่หมดเฮ้ย ยาอะไรกินนานกว่านั้น มีสเตร์รอยไหม ฮะ มีสเตอรอยไหม ครับแล้วเอาไปตรวจไหมถ้ามีมันจะบวมเหรอ ตัวเองเลยขก้าวันมีครับ และได้ผลไหม รู้สึกได้ผลปะไม่ ยาชุด ยาชุดที่เราให้ไปน่ะ สองสีเขียวอ่ะ ันนั้นมีเหรอ มีครับ ไปเช็คไหม ให้ให้ลูกเขาเขาดูให้ มีมีสองเม็ดฮะ มีสเตีรอยสองเม็ดอ้าวสองเม็ดนอกนั้นนอกนั้นไม่มี เป็นชุดเดียวกันน่ะมันมันชุดละสองเม็ดนะครับที่มี ชุดหนึ่งสองเม็ดชุดหนึ่งมีสามเม็ดชุดหนึ่งมีสามเม็ดแต่สองสองเม็ดมีสอง ให้เขาไปเช็คดูนี่นี่หลวงพ่อเนี่ยคนรู้ที่เขาเช็คสเตอรอยนี่ วันหลังนี่เอา ยาผงอะไรไปให้เขาเช็คให้นี่ความโลภนี่ ปัญญาอีแล้ว ความโลภความฉลาดของปัญญา ความความฉลาดของกิเลสนะ ารเอ่ยฉลาด ความฉลาดของกิเลสนะพวกยาเอ่ยีดูสิ เอาฟอร์มอลีนไปใส่กุ้งใส่ปลาใส่เนื้อ ดูสิ มนุษย์ใส่ผักดูสิ มนุษย์มันทำเนี่ยนี่คืออะไรปัญญาของกิเลสมันไม่ใช่ปัญญาของธรรมเห็นไหมโทษตามมาเนี่ย โอ้สารพัดเนี่ยแล้วยมแหวนเด้ยมแก้วยมแหวนเด้อยู่ไหน อยู่ไหนยมแก้วยมแหวนอ่ะอ้าวคือไม่ค่อยเห็นอ่ะฮะฮะ มึงดีขึ้น อายุก็เท่าไรแล้วน่ะหกสิบถึงยังเจ็ดสิบเจ็ดยังเเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองแม่เรื่อนแม่เรื่อนแปดสิบลวแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดแน่ หลักเจ็ดหลักแปดแล้วทำได้ ใจยังทำงานได้ เจ็บไข้ได้ป่วยใจทำงานได้เรื่องปัญญาคิดให้มากคิดให้ทะลุคิดให้ถูก เราดูพวกเรามีอะไร คนในโลก ผิดกันถูกกันทะเลาะเบาแวงกันอะไรต่ออะไรไม่มีอะไรเลยเราดูตามกลอุบาย ของกิเลสหัวใจของเรา ไม่มีอะไร มันตบหูตบตาเรา ขาดความรู้เรื่องสัจจะเท่านั้นแหละต้มเรากินเลยแหละ